Bustinez betetzen ari baitira. Moi, ce qui me fait râler, c'est qu'on n'a pas droit de curer en fossé. Mais comme je vois, lui, il est en train de le, le boucher en toute impunité. Eh, c'est une, une infraction au code de l'environnement, ça, quand même. Oien art eta urdainzko egekeak inguratzen dute dujutiren stokatze gunea. Badugoi urte baliatzen duela ere mua bere santiegetako ekai ondarkinak metatzeko. Elkarteen arabera, eun terorogoita ma bost mila tona metatuak dira bertan. Kad eta basusajiko ualdean kontrako elkarteren arabera, gunea gainezka da Pierre Iramuno, elkarteko kidea. C'est qu'on a laissé un site se développer au-delà de la normalité. Il faut savoir qu'il se situe sur des barres. Plus on compresse le sol, plus ça va remonter, puisque en dessous c'est de l'argile. Hein. El Elkarteek ex gune horren estea galde dute, baina gune hori kontrolatzeko manua, dreal edo estatuaren zerbitzuek dute. Hortarako Michel Lahork basusarriko hauzapezak galdera egin dio prefeturari, instalazioak normetan dira diren jakiteko, joan den martxotik ez du erantzunik. Erreketako bostinazko tapoiak ere kentzeko zereginak egin dituela errandigu hauzapezak. Normalement, la police de l'eau donne une autorisation à l'entreprise du Ruti pour leur demander effectivement s'ils pouvaient enlever ces bouchons dans un premier temps, puis consolider les berges dans un deuxième temps. Mais la police de l'eau, elle demande des justificatifs par rapport à cette intervention. Uraren isurketa oztopatua dela argi ikusten badu hauzapezak, ez du uste, ualdean ahazoin bakarra denik du Ruti même si on réglait le problème de la carrière du Ruti, euh, le problème des inondations ne serait pas réglé pour autant. Nous, en plus de la pluviométrie importante, nous avons la topographie des lieux, qui est quand même très complexe. S'ajoute à ça le phénomène de la marée.